aho havugwa maki uri mu buraruko cyangwa mu burengero uri mu buseruko eh, cyangwa mu bumanuko uri hagati mu gihugu aho hose utuye ujya huzuye amakuru huzuye inkuru zitandukanye ariko ugasanga nk'uko nyine tubivuga amaradiyo ah, ibinyamakuru abanyamakuru nta ukwira hose nk'imvura n'imvura hari eh, ntiyamikwira hose hari ha usanga bigorana eh, tukagira tuti nawe uce utanga ayo makuru kaze rero ugire icyo ushikirije ushikiriza ayo makuru atoba yaraciye hano ku iradiyo yanyu iradiyo isanganiro ushikirize ah, iyo nkuru cyangwa ayo makuru mu majambo abereye ugutwi mucubahiro n'indero eh, wirinde gutukana eh, ntutumutwe ntutumutima ugira ubuntu mu makuru utanga nanone uraja gusanga kumbure hari ico ukirije cogiye kuba nabi urashobora gusanga hariho eh, ni ufashije mu iterambere ryahana hariya mu gihugu aho uherereye no ku rwego rw'igihugu cyose mu buhinga bw'ibyuma hari Albert Nduwayo kuri micro ni Leonce bitariho Ingorane ntituramenya neza yuko zitumbereye ku ruhande rwacu canke kuri wewe uri kurakura mugabo gerageza yari abarondeze ugasanga arahagaze ukuntu hano halo hano hano amahoro neza murakomeye nibwo turashima imana aho nyahugira imana hari aho usanga umenga hari aho usanga umenga ntibyumvikanye neza mbega wowe woba witwa gute hanyuma rero tugaca tugira ibibazo cyane mbega nkaho twanareba tugasanga ibyo kurya birazinze yego nk'umuceri ni wacu ugura ibihumbi bine bine yego ibiharage bigura ibihumbi bitatu n'atanu ikiro kimwe ikiro cy'ibiharage bitatu n'atanu bitatu n'atanu mm. yego mukuru uraraba ntuhuguze ariko nkaho baraguha nk'igitasi ca komine ndabizi yego hanyuma aho eh. bitugora cyane rwose mpore mpore eh, ariko nibaza yuko mwoshobora kuja muravugana n'ababijejwe kumbure hagatogunyisha yego cyane urakoze cyane zaburone yego murakoze harimo ikindi rero kingorane yego abashoye inka badaza abadandaza batubuguza cyane nk'inka ikabugura ibintu imwe ugiye ku isoko yego bibugura ibihumbi cumi ibihumbi icumi itabazi igenda mbese ishoka bukinanyana nyene canke mabaye oya ibukinanyana aha kanye uba ntibibazo hmm. warayoroye yego ugaca usanga iguza amafaranga menshi rwose bakakuguza amahera agashoboka hoho mugabo baraguha icanditse na hone bakatuguza nk'ibihumbi mirongo itatu aha mm. canke muratinya gushikiriza ivyiyumviro byanyu akababakiye nzi ko rero nari eh. makuru nuko ariko byoba bimeze canke byoba bibukinanye naho nyene ico nibaza yuko abategetsi nimba ari mustanteri chef de zone abo nyene ba bene kubatoza ayo mafaranga nibaza yuko bogira icyo babivuze ko mugabo namwe mukagira eh, iryo shaka ryo kubibabaza Allô Yego nawe witwa gute eh, ntituriko turumvikana neza agatelefone kariko karagorana Halo? Halo, mwiriwe neza. Halo? Halo, amahoro. Halo? Halo, halo. Eh, nariko ndakumva neza mugabo. Gatusanga nawe ntunyumva. izuma n'ikindi kintu. halo yobarinde turi ko turavugana sinzi ko kuranyumva Allo? Oui. Na mahoro? Mahoro. Woburinde wobuherereye hehe? Allo? Uno munywanyi na wene biragoranye. twizere ko kizokoreka ni ukuri twobishima twobishima cyane rwose pe ego twizeye ko bizakoreka none iyo moto barayigarukanye ntumbate iyi moto barayikuye mu nzu barayitwara nari nahise kuza kuyitora ariko ndishe ibihumbi ijana bayihora iki none kandi narinze alexi nizeyimana amabayi ariko ashikiriza yuko moto yiwe ngo abapolisi bagiye bakayikura muhira mu nzu hakaza kuyigombora arishe ibihumbi ijana ni uko agatelefone gaciye gacika kumbure yari kutubwira ibitari bike eh, kuri izo byamushikiye alo allo amahoro amahoro amahoro ni impore murakomeye babitubwiye bene uko baca baramujyana urumva nta kindi gikurikira kirenze ngaho oya rero n'ubu nk'abenegihugu eh. tubarindiriye turabe uko bizogera icyo bavuga kugira ngo bako bacyo babumanukana ibijumbura hanyuma bene ko bene uwo muntu yarashwe nabo baca bavuga gute sinzi ko uri umwe muri bo yego um, none nk'ubutungane mwebwe mubabwira iki yego nk'ubutungane tubasaba yuko badutunganiriza hanyuma uyu muntu nyine gukora iryo bara agahanwa n'amategeko eh. yego murakoze cyane rukundo yego cyane umwanya umuragize neza murakoze ndamahoro ya alo agatelefone kariko karagorana mugenzi ndabumva ehe yagatwumve ku bijyanye n'iki ku bijyanye n'iki yego kabisa ibi sindakumva neza biracika cyane wiyaro uwo ijwi tukumva ko hari cyo kwiyongera ndavuga oh rara reka tubanze kumbure twakira ukurikira twumve hoba hari uwundi munywanyi alo alo namahoro amahoro murakomeye rego ndashima kubera uwiteka woba urinde uherereye hehe umwaka mushasha kwanza yego twese mugenzi yewe nitwa birikunza paul benshi bazwi izina rya wasiwasi kunda kunda nyororo nyororo eh bashaka kanika papa Fabrice eh, bagaca imanza bagafasha abanyagihugu nabo nabo bigenda gute canke barakorana canke ntibakorana abo bo bavuga ati yuko basomba na na bajya abasentare ngo eh. ni bakazo muri minsi eh. niko singuze mu gwishi eh. bamwe mm. ni bamwe bamwe kandi harimo nawo tuvuka mu Rwanda eh nkuko nyene ushobora kuba bivuga gutyo ka kantu bagira mu kirundi ngo umujyambwe umwe arabumwe agatukisha umuryango haraho usanga atari benshi Eh, inzoga bazinywera ahantu mu nzu z'umuntu eh. kuko bamaze kukugurisha wewe wewe gatatu watanze cyagushira hasi ukacuta mu kinyoma kandi wari ufite ukuri mpore mpore ariko twizere yuko kumbure kamenyesha eh? amakungu n'umurundi na nyencubahiro yuko za nzoga nibo batazisaba abantu bamwe bamwe bahuza ahubwo ntibaze guhuza ahubwo baze kutuganisha kuryanisha oya mugabo mugabo ugasubiramo kandi ukamenyesha yuko atari bose si bose bamwe bamwe ni bamwe bamwe harimo na muhugu wanjye ubwo nasubire nasubire nasubire hasi natekereza oya ko yatowe mu bandi urumva we ntufise uburenganzira bwo kumukuramo ariko none abandi hejuru yabo nari mubaze yuko ataco yoba arabaza arashikiriza mu bajerijwe intwaro kugira ngo Allo amahoro Allo Allo amahoro neza Allo Allo ndakumva rero twebwe ntidushobora gutandukanya umumotari cyangwa tugatandukanya umupolisi byaratuyobeye eh. ngaha mu bukeya kubera nk'abo bambara sivire kuko ugasanga ari abapolisi hano rero twagumye dusaba n'ababigeze tuti baze baradufasha kugira abo bantu bakontorora abamotari baze eh. barambara umwambaro utuma bamenye kuko twama amahonda ngaha mu bukeye wowe ugira uti ari umupolisi ntiyambara umwambaro umuranga n'uw'igihugu n'ubu bari ngaha ku munsi wa mungejo hahise bari ngaha kuri kotebu eh. ari abapolisi batatu biyambariye sivire ukaza ubona basimbiye ku moto bagufata eh. ntake bagaca bakupa ukabura gutandukanya umwenegihugu n'umupolisi urumva rero hari aho ushobora gufatwa n'uwo ari we wese twebwe rero twarayobewe ingene twanabigenza gusa nuko bamwe bamwe tuba tubazi wumva n'iyo babajije uti none mwe mwifuza iki ingorane bobo birondera amafaranga ariko kugira bagukontowe nabyo biragoye mpore mpore muga muraje murabishikiriza kumbure abajejwe nk'abo mubona nyene b'abakuru babo dusaba nk'abene b'abamotari yego umenga mbere n'umwene hari n'igihe bagufata bakanagufatana nabi ntibakubaze na byangombwa niyo bifise ntibanabiraba ahubwo bobo uko tuzoze turatandukanya umusuma n'umupolisi niho byotworera kuko hari igihe tuhava dusanga dushwanye n'abajeje umutekano kandi atari byo eh, kandi eh, kuko abasuma urabona baza biyambariye sibiri ukazibona barakuzimije ku ihonda yego cyane bagagukubita nk'ikintu rero iyo bambaye sivire twe na twe nk'abamotari twaramaze gushabura eh. hari igihe wasanga mushwanye mugashwana n'abajeje umutekano ugasanga uguye mu makosa twizere yuko bitazoshika hiyo twizere yuko yego mwoba mudufashije muze muradushikiriza ababarongoye baze barababwira bambara umwambaro hanyuma baje ku mabarabara badukontorere kabisa nibyo duhabwe dusanga ko turashwana n'abajeje umutekano murakoze cyane paul ni ukuvuga ibice amajana biri ku ijana bwiranya wabibonye bigenze gute emwe nabonye mbese mesaje imbwira ngo fyonda akanyenyeri amajana icyenda hmm. akanyenyeri icumi akadirisha urabe ihangiro ryawe mhm. ujye rero navuze nabikoze shashiyemo ayo banyeretse nzambona bampaye bonisi yigwije kabiri ntumbwire mbega naratanzwe ntuze sinabimenya reka nanjye nyaragase ndabihangiro ryanje nanjye nganurigwe pe ganura ganura na ekonete fyonda akanyenyeri amajana icyenda akanyenyeri cumi akadirishya wiraba irihangiro byo ryo ku munsi gutyo uze ushyiramo amayinite yaba ekokashi ikarata canke uzuza gutyo Wirongere bonisi y'ibisha amajyana abiri ku ijana wongere uce wironkera n'amahirwe yo gutsindira utuganuke dutandukanye harimo amahera muri ekokashi ibitenge amatelefone n'ibindi byinshi burundi igihugu canje ekonete umuhora wanje hari uwundi munywanyi ku murongo alo eh, ndayizeye ezekiel ngaha ku ntega ezekiel agaterefone gaciye gacika hamaze guterefona abantu bashika batatu nimba batarenga usanga bavuga bavuga abapolisi ku birindiro bimwe bimwe hari undi munywanyi ku murongo halo Erike agarutse inde Erike agarutse ego agatelefone ah, kameze ukuntu ntituri ko turumvikana cyane alo alo ibijyanye n'ibiciro ibiciro yego bimeze gute nk'ubu eh, ari agacimbiri bica inyarure haheruka guturika amazu atagira ibiharuro amazu abantu benshi barangazwa baranyerera uburyo n'ubu atomenywa iyo iyo bari ni oya ayo mazu yaturiwe gute mu buryo amazu yamaze guturirwa eh. yaturiwe na musitanteri wa komine nyene y'amabanyi mugabo n'ubu turarindiriye ntitwomenya iyo ibyo bintu byahereye amazu aturirwa na musitanteri bavuga ko turi mu matungo ya leta mwumva rero mu ncamake bisaba oya uba mu itongo rya leta cyangwa ritaba irya leta musitantera akaza akadomeka ego mbere byaratuyobeye n'ubu ah. naho tuhabaye nta mutekano tuhafitiye ah, ntabwo usanga uri kurarengera akarimbi umutegetsi ga alex waba usanga uri kuramurengera akarimbi ko yajya agaturira amazu ari musitanteri wumva bisaba bacecwe intwaro pera nako wabishyira mu ngiro kugira tumenye ko turi mu matungo ya leta canke eh. ko botwomora nyene burundu kuko twe twaratoye neza umugambi eh. wacu senitete fdd n'ubu turawemera inshuro ijana ku ijana none umugambwe umugambwe nibaza ko udacubizamo ngaho reka twumva tutumvikana neza yego ntituriko turumvikana neza je gusa nariko numva nuko telefone kumenga gaciye gacika ngo mustanteri muri mabaye akagenda ahantu agaturira amazu cyo kintu kumbure hari hari amakenga hari ibintu kumbure bitumvikana reka tubihakanya alo alo alo mwiriwe niba nshaka kudugura usanga bagatuwaye n'umuntu wayitwaye ugasanga birakugora urabona ko yegereye n'impande y'itanzaniya hariho n'igihe nyinshi twiyumvira yuko ziba ziko ziribwa ngira ngo ushize ntatahe mugabo none igihe cyose abapolisi bazitwara eh, nta polisi kubera naho baba bahagaritse nyine bayitwaye ukabaza bakubwira ngo itwara abapolisi hari igihe ucungirana ko cisanga no mu ikambi eh. uvuga rero birababaje kubona umuntu yo gucungira umutekano wasanga niwe karawuhungabanya harageze igihe twiyumvira abana tube turabyara ariko natwe webwe bo kumajya mu gipolisi nyene nabo baro bikorera abana biwabo eka none ahantu henshi ko bagiye bavuga amamoto amamoto bakavuga mu gipolisi abapolisi twabifata ngo iki gasize umunsi alo alo ndakumva alo alo alo sinzi umunsi ndabumva neza kwera Eh, ariko nk'aha n'abatwumviriza nkawe bariko barakumva nuko nandi utari kuranyumva kugira ngo wishure ku bibazo nanjye noba ndiko ndakubaza amakuru mutamenye ni ukuri ibiciro neza na neza aho mpereye nyabiraba byabaye ndase nukuri ukuri ikiro cy'ubufu kigeze ku gihumbi n'amajana ugiye kuraba mu miseri ebana eh nta kintu na kimwe corose nukuri nakamara ni akamara amaza igiciro cyose cyo n'ibinyobwa mugabo tugaca dutangaza n'ukuntu nta munsi hatare nk'atatu z'imodoka nka mirongo ibiri ku munsi imodoka ngahanye muri ibi barabara nyene kya nyabiraba zipakiye ibi zipakiye ibiyeri neza na neza amamusekeri n'amafana yego mugabo agenda kubaza mu nyabiraba bumva ngo baradandaza ibiyeri ukabura ntiduterera umugenzi ni ukuri ni ukuri kw'imana ico kibazo na cene bakirabi hama n'ibifungurwa bizimbuke yego gucungira uwo yego rero hari habo dusanga bibereye mu bikumba ari nk'abapolisi batanu bategereye amamoto aza kugira ngo bahe n'ibihumbi icumi bagende kurya yego kumbure birashika mugabo nawe e, baguhagaritse ntuhagarare urumva uba ufite ikintu wiyotsa ubu mvuge hariho amakuru numvise ku iradiyo kunyuze ku byerekeye aya mashyirahamwe akoresha abantu bacungara abantu n'ibintu yego twaratangaye twumvise kuko nk'umuyobozi avuga yuko wishyirahamwe rimwe muri ayo mashyirahamwe yego yuko yoba afitanye amakontora n'abakozi yego iwe burya nanjye mwaka kazi ndagakora maze hafi nk'imyaka nk'ine bashaje ata bintu byo kuvuzwa bihaba ata bintu by'amarekiperasiyo bihaba ata bintu by'amakonji bihaba ahubwo rero nk'ikintu muri twumva mwo mukwiye kudufasha yego nuko namwe muza muratembera nk'ahantu hari abo bakozi bakababwira amakuru y'ukuri tukareka intuzo ya kugira ngo natwe Ego hari hari amasezerano y'akazi musinyiranira imbere yuko ugatangura ariko nta yewe ibyo bintu numva bavuga numva babivuga mugabo ariko nta nta masezerano ahari twe tubona abaduha akazi uko nyene eh. hanyuma tugahita tukagenda twebwe nk'ubu unye ni ukubwira nk'ayo onye hariho n'abantu bamwe batazi n'umuyobozi abatwara n'izina ryiwe noneho uwo muntu wavuga ngo mwahanye amasezerano gute atazi n'umukoresha mutwara eh. atazi n'amazina yiwe ataheke uko turazi yuko kenshi iyo amasezerano abaye y'akazi eh. hariho urupapuro amusinyaranira hanyuma nawe ugasinyaranira fotokopi nawe ukayisigarana eh. ariko no munsi uriko bimeze iyo ikintu tumwe twumvise kandi cyoba cyiza ndakumva ndakumva ikintu kimwe cyo twarumvise yuko hari abantu kumva rero baba bariko barabidukurikirana nibagenda rero baza barabaza abantu bariko barakora kena ako kazi nibo bafise ukuri nibo bafise ukuri nuko murakoze urakoze cyane urakoze cyane hmm. ko hari uwundi munywanyi alo alo alo alo amahoro baramukije mwiriwe neza twari tugakeneye ah, ngaho igihanga eh nuko ibiciro yego bashari ndatse ibikiro cy'ubufu kigeze hafi kuri bibiri gumwe n'amajana umunani mpore mpore halo halo ndakumva hama ah, ikiro cy'ibiharage kigeze ku bihumbi bitatu n'amajana atanu mm. ko birenze bashya bino bya kirundo yego ni bibiri n'amajana umunani hmm. basha ni ukuri ngena ku mbazi mushikirangange w'uburimyi n'ubworozi yego kujya tifata nkundashimiye leta kubera igiciro cy'igitoro ubu kwiyunguruza n'imitende yego leta nifate ingingo kuri ibiciro by'ibidandazwa kuko leta ni umubyeyi wa twese bihagara ko ugivuga ati ku giciro cy'igitoro naya igiciro cy'isukari ikiro cy'isukari naya yego hama ntibihagarare ku kiro cy'ibirimwa twirimira bivuga ati naya urabona nk'ubu cy'umuceri yego kigeze kuri bitatu n'amajana atanu aha muri komine gihanga yego ishongera ishinga ikindi giciro cy'ibiribwa ariko n'ubwo muto muto ubitashya kuko n'igihanga dukora itashya yego umugozi tunga nkora aca kuvuga ubwo nasi nishike n'abakozi baca baduza ibirenge yego kandi atamahari mu gihugu cy'uburundi ni ukuri leta ntirabe icyo yokora biremo urakoze cyane emanuweli murakoze mwebwe mwese mwahamagaye tukayaga mukatuyagira eh, ayavugwa ngaho hose mu turere muherereyemo mwakoze na mwebwe mwarondeye guhamagara bikagorana mwakoze namwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro ikiganiro rero aho iwanyu havugwa amaki kikaba kigarukiye nga mu kanya mu minota idashika itatu ni isaha zitatu mu minota ibiri ni isaha zitatu ziri kuba eh, zuzuye neza albert eh, nduwayo ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na leonce bitariho mubandanye mukurikira ibiganiro bya radiyo y'isanganiro naho ubutaha